Evo, poštene slušalci, pauza malo traje, a svega nekoj su pitane da se uključi dobro bi bilo. Drugi deo naša emisija su našeg gosta Idri Zabiljivanija. Sudruži me, su pitane i odgovori. Pitana možda postaje naši slušalci i se potrudi me nešto mi je da prašame vo nekoj stvari koje ne, ne nam jasno dosta vremena se družime, a malo ostrana je drugačije i naš slušao si reče tek vutro, a si treba da oprašaš ti ja, evo pomožite mi, a ja će oprašam nešto ako vi je, ne, će ve dopunim ako nešto ne prašate što mislite. Uvođen Efendija, da krenem mi je so naša emisija kašće i redovno. E, da li prošla sabota, posle sabota, u ponedovnik e, ste bili na veza i smimali gosta da me podsjetime koji ja. bif e, преку нашата вас, ја али не присутен овде при нас? Да. Не сум бил тука, затоа што немам мерсита. и да сум имам мерсита, би ме направи струја ка тебе овдека. А... Значи, трафо ни страдав, трафо, тако да вај два дена сме немале обште струја, се потрефило баш да ви понеделак, така да сме биле ускрачени да е, учествуваме и да послушамо, значи, Идриза, Ефендио, Идриза, е, инша Аллаху тела се надам, ако Бог да следе дружење, кај се бине, ја се надам да се гостве и опет, опет јавај, да се инша Аллаху тела учествуваме и da im je učestvujemo i da se da, da se družimo. Dobro, ako već ne sluša fonda, što mi bi cilj da te prašam, će odložim za drug put, e, kad će pratiš emisija so naše gosti Inša će vidjeti, a svega, naša emisija drugi dio kreće so jedno nagradno pitanje koje je važi za opšte naše slušalci. Da li ste spremni jer prošla emisija ne sme dobili tačan odgovor, mm -hmm. upravo ne sme dobili niti odgovor od e, naših slušalci. Znači, znači, ga ponavljamo onda ono pitanje koje je bilo, upravo i večera, znači kroz predavanje smo spomenuli taj događaj, a to je znači da će poslanik sallallahu alaihi vseleme biti prvi koji će biti proživljen nakon dakle puhanja u rogu sur, a zatim kada se probudi vidjet će jednog od poslanika kako se drži za stubove arša. Dakle, koji je taj poslanik koji će vidjeti Muhammed sallallahu alaihi vseleme? To je dakle pitanje na koje nismo dobili odgovor, od prošlog, našeg prošlog druženja. A pitanje za večeras, još jedno dakle pitanje. Pre nego da postaviš pitanje, se ja naslušao koji ne slušao od dijaspora, će reći kako ne se dobili, kad ja sam odgovori, pa ne sam bi prisutim tu je za nagrada. Da, smo dobili, znači smo ovaj, odgovori na, na poruke. Poslušao sam Švedska. <laughs> Austrija, još Švedska, da, Austrija bilo poruka i plus ovaj, da. A... Znači evo prilika poštovim slušalci da će za danas kapitane koje će biti znači večerašnje pitanje vezano za predavanje kojeg smo držali, a održali, a to je da na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala u tom danu kada ljudi budu bili u znoju shodno svojim dijelima, Allah subhanahu wa ta'ala će odvojiti sedam skupina ljudi koje će staviti u hlad na dan kada neće biti druga hlada osim Allahova subhanahu wa ta'ala. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sedam vrsta ljudi ili sedam skupina ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala će staviti u svoj hlad na dan kada neće biti druga hlada osim njegova. Znači od naših slučajeva se, tra, se traže da nam spomenu koje su to skupine ljudi. Dakle, nećemo tražiti da nabroji svi, da nabroje svi sedam skupina, a ako dakle zahvali jedna, dvije, pa i tri, inša Allahu ta'ala, pomognućemo, ali dakle cilj je da se nabroje bar neke od ovih skupina koje će kao nagradu imati to što će biti u hladu na, ovom, u sud, na sudnjem danu kada će ostali ljudi biti u znoju onda kada se sunce približi iznad njihovih glava. Pa koje su dakle to skupine i koje su to vrste ljudi koje će Allah staviti u hladu na sudnjem danu? Ja, Evo, poštene slušalce, smećure, pitane kako možete da dajete odgovor, samo posta na naše broj telefoni koji se 044719137 71 kao i 049 Vaše pozicije će biti direktno priključene za javnost da bi smo čuli odgovor i da ve pomogneme kao što veli naš gost, ako ne možete da uspete da nabrojite sve sedom. Uvaženi Fendija, da li možete nešto da ne objasnite, aj da krenem ja su nekoje pitanje da ne objasnite malo obširnije za vitre namasa? Mm, da. Ima osobe koje ne oklane redom kad što ide i koga može da se naklana, da li može, da li je važi, da li je obaveza, znači nešto opširnije da ne objasnite. Da. E, što se tiče vitra namaza, ono na čemu je većina islamskih učenjaka jeste da je klanjanje vitra namaza pritvrđeni sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Pritvrđeni sunnet. Dok jedna skupina učenjaka smatra da je klanjanje vitra vađib obaveza. Ispravnije i jače mišljenje jeste ovo mišljenje ove prve skupine, oni koji kažu da je klanjanje vitra pritvrđen sunnet Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam. Normalno mi ovdje kada govorimo o propisu, sada bez obzira da li rekli vađib, da li rekli sunnet, čak i kada kažemo da je sunnet, to ne znači da se čovjek treba nemarno odnositi prema ovoj stvari. Ali govorimo sa šerijatske strane. Jer kada ako kažemo da je vitr vađib, onda bi to značilo da čovjek ukoliko ga ostavi, da je grešan. A ako pa kažemo da je vitr sunnet, onda to znači da čovjek ukoliko ga obavi ima nagradu, ali ukoliko ga izostavi, nema dakle kaznu, ne zaslužuje kaznu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Reku smo, ispravnije i jače mišljenje, mišljenje islamskih učenjaka jeste da je klanjanje vitra pritvrđeni sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To zbog toga što kako bilježi imam Buhari, kada je došao čovjek od Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame i opitao ga o islamu, te ga je upitao o namazu, o onome što mu je obaveza. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, hamsu salavatin fil jeumi wal lejle, pet dnevnih namaza u toku dakle dana i noći. Pa je ovaj čovjek upitao, hela alaihe gajruha, da li mi je obaveza nešto drugo mimo toga, Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame La illa anta tawwa. Ne, nije ti obaveza osim ako želiš dobrovoljno obaviti namaz. Pa vidimo kako mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovom hadisu pojašnjava da ono što mu je obaveza, što je farz ili što je vađim, jesu pet dnevnih namaza. Da je vitr namaz bio obaveza, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi mu to pojasnio. Također u hadisu Muadha ibn Džebela, kojeg je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao u Jemen, da ljude poučava islamu. A to je bilo blizu prije smrti Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sellem. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sellem mu je tada rekao Doista ti dolaziš narodu od ehl kitabija. Zato neka prva stvar u koji budeš pozivao bude da izgovore šehadet ili pak da obožavaju Allaha dželle vala i da posvjedoče da je Muhammed sallallahu alaihi ve sallam njegov rob i poslanik. Pa ako ti to prihvate, onda ih obavijesti da im je Allah propisao pet dnevnih namaza u toku dana i noći. I ovdje vidimo da Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sallame kada govori o onome što je čovjeku obaveza, što je farz ili važib od namaza, to je dakle, to su tih pet dnevnih namaza da je vitr namaz bio obaveza, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bi mu rekao obavijesti da im je obavez da klanjaju šest namaza i tako dalje i tako dalje. Dakle, na osnovu ovoga kažemo da je prioritetnije jače mišljenje islamskih učenjaka ono na čemu je većina islamskih učenjaka, a to je da je klanjanje vitra pritvrđeni sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Što se tiče njegovog vremena, njegovo vrijeme nastupa od klanjanja jacije namaza pa sve do sabaha. S tim što je njegovo poželjno vrijeme zadnja trećina noći i što je poželjno da ovaj namaz bude zadnji namaz kojeg će čovjek obaviti. I zato ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ostavljao na kraju dakle, noćnog namaza u zadnjoj trećini, u zadnjoj trećini noći. Ukoliko čovjek prespava vitr namaz, onda je poželjno da ga nadoknadi. Poželjno da ga nadoknadi. Ako prije svega kažemo, ako će se čovjek plaši, boji, ne zna da li će ustati u zadnjoj trećini noći, onda neka ga klanja prije nego li legne. A onaj ko zna, dakle, ima tu naviku da ustaje i klanja vitr prije, dakle, sabaha u zadnjoj trećini noći, onda je to još bolje i poželjni. Ali ako se boji da će se uspavati, onda je neka ga klanja prije, prije spavanja. Ako se desi da ga prespava, onda će vitr naklanjati onda kada se onda kada se probudi. E, jedino je razilaženje među islamskim učinjacima kada je najbolje da ga klanja, da li tada dakle kada se probudi, makar bilo i prije dakle sabasko faza ili pak da ga klanja kasnije, u svakom slučaju učinjaci su složni da je E, poželjno, uh, većina učenjaka stava da je poželjno naklanjati vitr jer se radi o pritvrđenom sunnetu, a Allahu poslanik sallallahu alaihi veseleme bi naklanjavao pritvrđene sunnete onda kada bi mu prošli zbog nekog opravdanog razloga. Kao što je klanjao uh, s, uh, podnevski sunnet nakon Indije, zato što ga nije stigao klanjati u podnevsko vrijeme jer je bio zauzet delegacijom jer je bio zauzet delegacijom koje je pozivao islam i pojašnjavao, pojašnjavao im islam. Dakle, kada i čovjeku prođe iz opravdanog razloga, a, pritvrđeni sunnet, poženo je da ga nakon toga, da ga nakon toga naklanja. Uvažena Efendija, da ne se odalečeme od e, tema i pitane, kad se spomina vitre, zar ne je dobro da se klana redom kad što ide, znači ide a, e, za jacija nama četiri sunnet fars, on sunet i salati vitre i na koji način da li se klana posle kad se naklanuje isto ili drugačije nekako? Da, dobro pitanje. Znači, prije svega, kada je u pitanju a, klanjanje vitra, poželjno je, rekao smo da se ono ostavi u zadnjoj trećini noći. Stoga, nije dakle greška ono što je kod nas radi kada se namaz obavlja u džami odmah nakon jacijskog sunneta, ali poželjnije i bolje i lepše jeste da čovjek ostavi klanjanje vitra prije svega kod svoje kuće, jer je sunnet da se nafile obavljaju kod kuće, sunnet je da i nafile da se obavljaju kod kuće, to je jedna stvar, a druga stvar, poželjno je da ga čovjek odgodi i klanja u zadnjoj trećini noći ako je to u stanju, ako je u mogućnosti. Ako dakle nije u mogućnosti ili se pak boji da će se uspavati i da će mu proći a, e, vitr, onda u takvoj situaciji neka ga klanja odmah nakon jaci ili prije negoli, negoli legne. Ali rekao smo bolji i spravni i postupak, jeste da ga čovjek ostavi u zadnjoj i klanja u zadnjoj trećini noći. A ako ga obavi kao što se kod nas obavlja, dakle praktiku u džami, to u tome nema prepreke s tim što se dakle gubi nagrada e, klanjanja na fila kod kuće. Tim, s tim što se gubi, nagrada klanjanja na file kod kuće, a poslanik Selam je rekao, nemojte svoje kuće pretvarati u groblje i ostavite nešto dakle, svog namaza da klanjate u svojim, u svojim kućama. Da li će klana tri rekata kao se ili? A da, kada je upitano kada dakle, naklanjavanje vitra, onda će, ga, onda će klanjati parni broj rekata. Dakle, neće klanjati neparni. Primjer radi, ako osoba klanja vitri tri rekata, znači onda kada naklanjava vitri, klanjaće četiri rekata. Klanjaće četiri rekata. Ako bude uh, klanjao primjer radi vitri jedan rekat, jer je vitri se može klanjati dakle, jedan uh, rekat, onda će klanjati e, par, dakle dva rekata. Pa ako, I tako ako klana ovo nekada baš mene se nejasno, dobro je što se dodinala tema, ako klana jedan rekat, da. znači od tija tri koje posjedujete, koje reče će izvući da bi bio to jedan? Jedan, znači, da nije ti znači vitre sa nijetom jedan rekat. Dakle, kao što na file kad stane da, da klanja, nije ti da klanja na file dva rekata, primjer, ili četiri rekata i tako dalje, tako i ovdje, znači, vitr može čovjek da klanja ili jedan rekat, ili tri rekata, ili pet rekata, dakle da čovjek, može, da, može da bira. Stoga nije ti onda kada klanja, nije tekla jedan a, rekat vitr namaza. S obzirom da mi je poznato na treće rečat da se učet posebne sure, rekuje nema nekih posebnih nekve sura koje se uče osim ovaj uh, kul huvallah što je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme da na vitru na prvom dakle rekatu uči sebi hisma rabbikal a'la na drugom rekatu kul ja ayuha kafirun i na trećem rekatu kul huvallahu ahad ovo je ono što je poželjno da čovjek uči kada klanja vitre dakle vitre namaz to je ono bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme već e, kad se spomnale četiri rekata kako bi moglo da se odvoji znači so salavati kao što se klana sve četiri rekata ili može spojeno sve? A, kada je u pitanju klanjanje vitra, imamo od poslanika sallallahu alaihi vseleme nekoliko načina klanjanja vitra. Jedan od tih načina jeste da čovjek, ako klanja primjer radi tri rekata, da klanja dva rekata, a zatim preda selam, potom ustane i klanja još jedan rekat. To je dakle jedan način obavljanja vitra. A drugi način obavljanja vitra, a to je da čovjek e, klanja tri rekata sa jednim sjedenjem. Znači, nakon drugog rekata ne ostaje dole na tešahudu da uče tehijatu, već ponovo ustaje klanja još jedan, dakle, treći rekat, a zatim nakon toga ostaje na sjedenju i predaje, dakle, predaje selam. E, neispravni je postupak, ono što se praktikuje kod nas prilikom klanjanja vitra, a to je da klanjamo vitr poput akšam namaza. I na taj način poisto vjećujemo vitr sa akšam namazom. Jer kod nas je praksa da kada se klanja, dakle, vitr, da se klanja dva rekata, potom se ustaje na treći, nakon tehijatu, ustaje se na treći bez, dakle, predavanja selama a na taj način se poistovjećuje vitr sa akšam namazom. Stoga je ispravno ili da čovjek preda selam nakon dakle, drugog rekiata pa da ustane da klanja još jedan, ili pak da uopšte ne ostaje na prvom sjedenju, ne ostaje na drugom sjedenju, već da ustane i da učini samo jedno sjedenje, dakle zadnje sjedenje, a da zatim nakon toga preda selam i na taj način smo napravili razliku između vitra i akšam namaza. E, zašto na treći rekat se zima ponovo tekbir? A, e, po vaše se ja kad smo čuli odgovori, vo oja nekoliko da. pitana, već e, fali još tu je da se objasni nešto. Da, prije svega neispravno je donositi tekbir onda kada se želi proučiti kunu dova. Nije nam poznato nigdje u sunnetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme da bi on kada bi htio proučiti kunu dovu da bi donio tekbir, da bi izgovorio da dakle Allahu ekber. To je nepoznato u praksi Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme i stvarno ne znam na osnovu čega se baziraju oni koji praktikuju ovakav način klanjanja vitra, to je donošenje tekbira pa zatim nakon toga učenje, učenje dove. Praksa poslanika sallallahu alaihi vseleme je bila da a, kada klanja vitr, kunut uči ili dakle prije rukua ili poslije rukua ili prije rukua ili posle rukua prije rukua prouči Fatihu suru i zatim nakon toga dakle uči a, a, a, kunut. A poslije rukua da dakle ode na ruku, a zatim se vrati i uči kunut dovu i kada završi sa učenjem kunut dove, onda odlazi na seđdu ali nigdje se vjerodostojno ne prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve wasallame da bi izgovarao tekbir onda kada bi htio proučiti, proučiti kunu dobu. Stoga dakle ne znam na osnovu čega se baziraju šta je dokaz oni koji ovako postupaju na našim prostorima onda kada donose tekbir na vitru radi učenja kunu dove. Poštovni slušalci, telefoni se tu je na raspolagane ako ste sve spremne za odgovor na postojeno pitanje koje je za vas što slušate glas Radio Bamus. E, ja bih sakav na sve neko će reći obične pitana se i lake pitana, ali s obzirom evo na ova pitana se ja što sam čuv dosta i mene nejasno bilo. Na vitre što sme se zadržali malo svega, evo imam nekoga na vezak pa ću se uključiti me ponovo. Halo, salam alaikum, izvolite, radio vam od Aljaza. Salam alaikum, salam. A može da odgovorim na pitanje? Hajde, da čeme? Bismillah. Pravedna vladara, mladiće koji je odrastao u ibadeti pokornosti Allaha, čovjek koji spominja Allaha u samoći pa zaplaće, čovjek čije je srce vezano za džanju, dvojcu prijatelja koji su, koji su se zavoljeli u ime Allaha i tako je ostao sve do smrti, čovjek koji pokušava zavesti ugledna i lepa žena. Pa on je Odgovor, ja se bojim Allaha, čovjek koji dijeli sadaku tajno, tako da mu ne zna levica šta čini desnica. Mašala. Uvažena Fende, da li treba pomoć ovdje naše slušateljke? Uopšte, znači ne treba pomoć, mašala, znači sve sa sedam skupine spomenete. Potpunete pitanje da. sa odgovor? Da, u potpunosti je ovaj spomenut, spomenut odgovor. Koristim prilike da posredim naša slušateljka i nagrada ve sleduje ako sakate da kažete ko je na veza ili posebno možete da se obratite u Radio Bamusa. Dobro, poslije ti kažem koja sam na poruku, kako može. Hajde, selam, sve najbolje. Maša. Uvaženi Fendija, baš e, fino što ne trebalo da se dopuni na odgovor e, našoj slušateljki. Mi je da nastavim je družene. E, znači, ja sam sad kada prašam, što sam sad kada prašam? ne znam ne sam jer odgovor me uzvodiv od naša slušateljka kako lepo, jasno i glasno dala odgovor s obzirom bez podrška što ste i vi obećali vaš, vaše postojano pitanje. Da, mislim mišli da možda malo, eventualno da možda će minje poteško pitanje, ali alhamdulillah, znači e, odgovor bi e, na mesto i bez ikakve, znači, bez ikakve pomoći. To je su, znači, ta sedam skupine ili sedam vrsta ljudi koji imaju nagradu kod Allaha Đele Vala na sudnjem danu, da će ih Allah subhanahu wa ta'ala staviti u svoj hlad na dan kada neće biti drugog hlada osim Allahova Đele Vala. Znači, pravedan imam, pravedan vladar, Dakle, svako onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala podari vlast nad nečim, podari, dakle, e, da bude predvodnik nekome, da bude vođa nekome, ukoliko bude pravedan, dakle, on će biti u hladu gospodara subhanahu na sudnjem danu. Zatim, čovjek kojem je njegovo srce vezano za džamiju, koji dakle jedva iščekuje namaz kada će nastupiti sljedeći namaz. Zatim mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim dva čovjeka koji su sastali, Allaha dželle ve radi na tome se sastali, na tome se rastali. Dakle, zavolili su im Allaha i razdvojili su se, smrt došla jednom, a ostali su, se, ostali su da se vole u ima Allaha dželle ve Čovjek, dakle, kojeg pozove žena, lijepa i ugledna, pa on kaže ja se bojim Allaha, takođe i on će biti od onih koji će Allah nagraditi, time što će ga staviti u svoj hlad. Zatim, nakon toga, E, čovjek koji udijeli sadaku tajno, tako da njegova levica ne zna šta je udijelila desnica. I čovjek koji se u samoći sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, pa njegovo oko, dakle, zasuzi i straha od gospodara subhanahu wa ta'ala. Ovo su, dakle, te sedam skupine, sam vrsta ljudi koje će Allah dželle staviti u svoj hlad kao nagrada za njihovo dakle za, za njihovo djelo S obzirom da dobro niste primetili da smo zahtevali još jednoš da dajete odgovor na ovaj pitanje, da bi smo malo razbrali jer mi je uzbuđeno, smo dočekali naša slušateljka kako se javila, ali dobro smo čuli odgovor i jedan put i drugi put. Da nastavimo malo družene, ako ne se umorne? Ne, inša Allah. Uh, ima me primećeno i dobro je da se malo razjasni čuje, naročito putem na što se radi o Bamusa, ka se uči, ka imam uči, dobro me pratite, možda će greši malo, ali izvučite vi što sakam da prašam, ka imam uči Fatiha, recimo na Akšam namaz, na Fars, i nakon toga džema je nekoj reče Amin, nekoj traje, a s obzirom da od dosta džematlija se čuje, recimo, e, ne je poželjno da se reče Amin, ja se reče vo crkva i tako dalje. To je mišljeno od, od građani. Što možete vi opširnije da ni kažete i pravilnije. Ej, Ivan e, znači nije prije svega prije nešto nego što odgovorimo na ovo pitanje moramo da pojasnimo a to je da onda kada dođe šarijatski tekst dođe dakle nešto iz Allahove knjige ili sunnata poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije više nakon toga dozvoljeno da e, e, kijasimo dajemo neku analogiju postupamo ovako i onako i tako dalje već nam je obavez da se pokorimo šerijatskim tekstovima i da kažemo kao što kaže gospodar subhanahu wa taala sami'na wa ata'na vjernici, dakle onda kada im dođe nešto od gospodara Đelevala, oni kažu čuli smo i pokoravamo se. Tako i ovdje slučaj sa ovom praksom, praksom dakle učenja amin na glas. Ovaj postupak je pritvrđen u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme, kao i dakle praksi ashaba radijallahu, radijallahu anhum. Da, tačno da postoji razilaženje među islamskim učenjacima, ali to je razilaženje oko toga da li se amin treba izgovoriti na glas ili pak u sebi da li se amin treba izgovoriti na glas ili u, ili u sebi. Ono na što ukazuje praksa, rekao smo, poslanika sallallahu alaihi wasallam, a i ashaba jeste da se amin, da je poželjno amin izgovoriti na glas. Jer tako su radili ashabi Allahova poslanika sallame, da onda kada bi e, imam završio sa fatihom, oni bi izgovorili amin tako da bi odzvanjalo džamijom, odzvanjalo mežđidom, odakle e, izgovaranja amin od strane ashaba radi Da uvažime, slušao si? Da. Halo, selam, izvolite, radio vam uzna veza. Alekum selam, šejh, a pa može da mi pojasni zašto Allah Subhanahu Hotala u Kur'an kaže mi? Dobro. Umnožina. Dobro. Da. Da ne bismo ponovili pitanje, će biti slušao su uvažen, izvolite. Da, Allah Subhanahu wa na nekoliko mjesta u svojoj knjizi kaže mi u množini. To može biti iz više razloga. Prije svega, što gospodar Đelevala uh, kad kad naredi melekima, pa onda meleki izvrše naredbu gospodara Đelevala. U, takvim, u takvom kontekstu mi znači, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala koji naređuje melekima. Dakle, Allah gospodar Đelevala i meleki koji izvršavaju naredbu gospodara subhanahu wa ta'ala. Ili pak, drugi razlog, sljedeći razlog, a to je radi ta'zima, veličanja gospodara subhanahu wa ta'ala, jer Allah subhanahu wa ta'ala voli da ga njegovi robovi veličaju, da mu zahvaljuju i da ga, i da ga hvale. Zatim nakon toga, treća situacija ili pojašnjenje jeste da kažemo nema nikakve prepreke da govornik, iako je jedan, kad kad koristi u svom dakle, govoru množinu, iako se radi o jednom čovjeku. I znate primjer radi da imam, kada drži hudbu, kaže na našoj prošloj hudbi govorili smo o. Iako u stvari onaj koji govorio je bio samo on, bio je jedan, ali koristi množinu. Ali koristi množinu. Stoga dakle, u ovome nije nikakav dokaz eh, da ono što žele dakle, neki reći i ubaciti šube posebno od strane kršćana kažu eto i kod vas se spominje množina i tako dalje dakle ova množina je radi jednog e, od ova pomenuta tri razloga koje smo spomenuli ili zbog toga što Allah dželle dželevala naredi melekima pa oni izvrše tu naredbu pa zbog toga mi Allah dželle i meleki ili pak radi veličanja gospodara subhanahu wa ta'ala na taj način gospodar dželle dželevala sebe uh, veliča spominjenim dakle u množini nahnu I treća stvar, a to je da kažemo da uopšte nema prepreke da čovjek koristi množinu u određenim situacijama iako se radi o jednini. Ako je to dakle moguće i u našem jeziku i ne podrazumijeva se množina poput pomenutog primjera kojeg smo spomenuli, onda zašto bi se ovdje e, podrazumijevala u pravom smislu množina da je dakle neko drugi mimo Allaha dželle ve ala. Ako smo dali odgovor našemu slušaocu, evo ja rešim ako smo dali upravo ako ste vi dale. Da da ne sme čule do, do kraja, znači konkretno za Amin. Da, znači rekao smo, ovakva, ovo je bila praksa ashabu Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, da su izgovarali Amin na glas, da su izgovarali Amin, dakle, na glas. Kad je ovo pritvrđeno... Što znači reći Amin? Amin znači isteđi, uslišaj. Znači, amin je dova Allahu dželle vala da ono što smo proučili u Fatihu od ove, od ove, posebno od dove od, u ova zadnja dva ajeta ihdina siratal mustaqim tri ajeta siratal ladina namta alejhim gajri magdubi alejhim vala dalin uputi nas na pravi put na put onih kojima se ukazao svoje blagodati a ne na put onih koji se rasrdio i koji su zalutali pa zatim nakon toga kažemo amin gospodar uslišaj jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže onaj kome se njegovo izgovaranje amin poklopi sa izgovaranjem meleka, dakle i meleki izgovaraju amin, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio. Dakle, opraštaju mu se njegovi mali, opraštaju mu se e, njegovi mali e, grijesi. A, što ne interesuje nas, znači konkretno na glas je bola da se, da se reče amin da, tako imama. Da, i htjeli smo reći da ako se sa ovom stvari poklope kršćani sa nama, onda u tome nije problem jer mi imamo šariatski tekst koji nam ukazuje na ispravnost takvog dijela. Zar ćemo sada da ostavimo sunećene djece zbog toga što jevreji sunete svoju djecu? Da pa neće neko da kaže sad da, da ostavimo sunećenje i jevreji sunete svoju djecu, da i mi onda ostavimo sunećenje i oni rade. Ne. Zašto? Zato što je sunećenje pritvrđeno na, dakle, islamom, pritvrđeno šariatskim tekstovima. I zato ga praktikujemo, pa makar se sledbenici drugih vjera poklopili sa nama u ovoj tačci. Isto tako izgovaranje amin onda kada je pritvrđeno u sunnetu našeg poslanika sallallahu alaihi selleme mi ga dakle praktikujemo i radimo i nakon toga ne obaziramo se na činjenicu da su se sledbenici drugih vjera i, i, i tako dalje poklopili sa nama u ovoj, u ovoj stvari. To se dakle neće uzeti u obzir dogod je ovakav postupak pritvrđen ili Allahovom knjigom ili sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi selleme a vidjeli smo da je izgovaranje riječi amin glasno, nakon što imam kaže gajri magdubi alaihim ala dalin priz, uh, praksa koja je bila pritvrđena kod ashaba Allahova poslanika, salallahu alaihi wasalam. Možda će biti van tema, ali dobro je bilo da te prašam, a ako sakaš ne dadi odgovor, uh, imam primećeno i nekako mi došlo duši da jevreji se ljubomorne na nas kada čujeme mi amin. Da, To je znači hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme da nam dakle jevreji je na dvijema stvarima, a jedna od tih stvari koje, na koje nam dakle oni zavide jeste dakle naše izgovaranje amin, glasno dakle izgovaranje amin, poklapanje svi zajedno, a, e, dakle to je ono čine, čemu, čemu nam zavide. S druge strane, a, e, svako je dakle u stanju da otvori E, satelitski program ili satelitski kanal i da pogleda e, obavljanje namaza u Kjabi, obavljanje namaza u Meki ili obavljanje namaza u Medini svako onaj koji je pratio obavljanje namaza, zasigurno da je čuo glasno izgovaranje amin od strane, dakle, klanjača. Od strane onih koji klanjaju i za imama i doista prelijepo i odzvanja. Onda kada čovjek, dakle, čuje e, tako veliki broj ljudi, kako, dakle, izgovaraju amin koje odzvanja, doista imaju na čemu da zavide jevreji. Ako smo čuli dosta odgovor na ova pitana, što je zaključak e, za osoba sega koja se izigrava svoja reč Amin? Ovo je opasna stvar. Znači, ovo je opasna stvar jer smo mi spomenuli zasebno dijelo koje izvodi za Allahove dželja vala vjere e, i rekli onaj ko se ismijava sa nečim od sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili sa nečim od sevapa ili kazne da je takav počinio dijelo nevjerstva. Stoga osoba može biti opravdana dok nije saznala. Mislila da to nije pritvrđeno u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je to samo kršćanski običaj i tako dalje, da je to novotarija u islamu i tako dalje. Može dakle biti opravdana dok je ovako postupala prije znanja. Ali onda kada sazna za ove hadise koje smo spomenuli, za ovu praksu ashaba radijallahu anhum, nakon toga ukoliko se ismijava, sa ovakvim postupkom i ovakvim riječima, onda čini dijelo kufra koje ga izvodi za Allahove dželle vala vjere i obaveza mu je da se pokaje i da prekine sa ismijavanjem sa ovim postupkom i ovim riječima. Uvođena Efendija, nakon vake dobre odgovori i koji je stvarno, najvjerovatno se nadam da i naše slušalci, kao što sam se ukoristio ja od eh, vaše odgovori, da li bi bilo dobro da rečem svega i na eh, vaše odgovori i naše družine Amin? Ali Amin se bude, znači, uslišaj što onda dovde ka, e, za, za, što doviš Allahu da usliša? Pa najvjerovatno. Znači ako dovimo nešto, na primjer, kažemo neko dova da ni Allah oprosti, da ni se Allah smiluje, da ni Allah ukaže na pravi put i onda kažemo amin, da, onda je u redu. Znači nije amin vezano samo za fatiha, samo za, za namaz. Upravo ti ja sam sakao da prašam. Da. Znači amin u bilo koja situacija kada čovjek nešto, nešto dovi Allahu dželevala, ako na kraju kaže on amin ili pak prisutni kažu amin, znači u tome nema nikakve, nikakve prepreke. Cilj je dakle, da kažemo ovo što se spomenuo, a to je da izgovaranje amin nije isključivo vezano za učenje fatihe, već za svaku dobu kada čovjek dovi, dakle Allahu subhanahu wa ta'ala, iako nakon toga, nakon dove, kaže amin, on je dakle u stvari rekao, gospodaro moj, uslišaj ovo što sam dovio, tako da nema prepreka u takvom postupku. Možda ste smešno malo nekako tumbane su pitane, uvažene Fede, ali i vi su vaši odgovori raščeparkujete neke stvari. <laughs> A, kako je svega da čujem odgovor, sam sad kada prejdem na neko drugo pitanje, ali me poteknalo još nešto. E, primjera radi svega zajednički zikir vo džamija, vo džamajata. I onda imam, tija se dešava često i sve kede, uči dovavo sebe, a džemajat vika amin, amin, amin. Da. Znači problem je ovdje ovaj prvi postupak, a to je učenje dakle i mama za zajedničko učenje dakle E, zajedničko podizanje e, ruku u kojem ima muči dovu, a drugi dakle aminaju. Dakle, ovakav način je neispravan. Jer se zašto? Zato što se radi određen ibadet, na određen način i u određeno <coughs> vrijeme, a zato nemamo dokaza i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato nemamo dokaza. Jer re, ranije smo napominjali, ako radimo neku stvar... Znači, kad sakate da rečete, da bi me jasnije mm -hmm. malo, kad sakate da rečete, nemam je dokazi, već ti ja se podrazumeva da ne vorete. Da, znači nema dokaza u vjera da bi čovjek nešto mogao da radi, mora da ima dokaz ili iz Kur'ana ili sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, ako radi neku stvar, na određen način, u određeno vreme ili u određeno mesto i zato je nema dokaz, onda počinim novotarija. Mi kažemo gdje je dokaz i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jedan dakle dokaz. Gdje je jedan dokaz? E, slab dokaz. Evo ja kažem ko je u stanju da nam donese slab, a ne dakle vjerodostojan dokaz. Makar daiv hadis. Gdje je daiv hadis da bi poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi završio sa namazom da bi podigao svoje ruke, a da bi ashabi radijallahu anhu i oni podigli svoje ruke i aminovali. Gdje je ovakav postupak? Koje je u stanju da nam donose ne dakle vjerodostojan, već slabi hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Tako da raditi ovakav postupak u precizirano vrijeme, u određeno vrijeme i u određeno mjesto, a zato nema dokaz, postaje novotarija. Halo, selam, izvolite, radio bambu, znam Aleikum, selam. Pa može da mi objasnite što je razlike između rukan i šart i nekoj primjer. Mm -hmm. Dobro. Može. Kad sad kaš da ti objasni mi, ti objasni mi. Uvažda je Fedja, velikom se nam da, daj da uvažim našeg slušalca i nekako, a primjećuje slušalci već počnale kad su pretno nervozno i ljuto ni postaje pitanja, a možda mu objasnim. Ja ne mu objašnjam, a ti bujru. <laughs> E, znači, e, naš slušalac postavi pitanje da koja je razlika između šarta i e, rukna. Između šarta i rukna. Ova, ove dvije riječi u našem jeziku prevede, prevodimo kao uslov, uvjet. I jedno i drugo prevodimo kao uslov, kao dakle uvjet. S tim što je razlika između šarta i rukna, što je šart uslov koji dolazi prije dijela, a rukn je uslov koji je sastavni dio dijela koji je sastavni dio dijela. I bez jednog i drugog dijelo je neispravno. Ali je znači samo razlika što šart dolazi prije dijela, a rukn se nalazi u samom dijelu. Da pojasnimo kroz primjer. Uzimanje abdesta jeste šart za obavljanje namaza. Znači uzimanje abdesta jeste uslov za obavljanje namaza. Što znači ako nema abdesta nema ni namaza. Ali ovdje abdes je šart zašto? Zato što prethodi namazu. Nije dakle sam sastavni dio namaza, već dolazi prije, prije dakle namaza. A kada je u pitanju e, rukn, on je sastavni dio dijela. Poput, kada smo već spomenuli namaz, poput primjer radi kijama, stajanja u namazu. Ili pak rukua, obavljanja rukua, obavljanje seđde i tako dalje. Ovo su stvari koje su rukn. Zašto? Zato što se nalaze u samom dijelu. I bez šarta i bez rukna dijelo neće biti ispravno. Dakle, kako god namaz neće biti ispravan ako nema abdesta, isto tako namaz neće biti ispravan ako čovjek ne obavi ruku, ako ne obavi seđdu i tako dalje i tako dalje. Samo je dakle razlika u tome što šart dolazi prije dijela, a dok je rukn sastavni dio, sastavni dio dijela. U tome je razlika između ova dva pojma, a rekao zbog slabosti jezika mi jedan i drugi a, pojam i šart i rukn prevodimo kao a, e, stub ili kao uvjet, e, uslovi tako. Da ne bismo produživali naše družene, ja sam sad kada prašam još jedno pitanje koje bi bilo, ili najverovatno se ja znam što će mi reći te, dobro bi bilo da se održi jedno celo predavane, znači svega sme dva meseca pred e, mjesec Ramazan. Da. A, si, a ima nešto posebno da se održi predavan ili? Pa, e, zasigurno, zasigurno da može da se održi, dakle, zasebno predavanje o pripremi za, ovaj, za Ramazan, ali, znači, iako, vidi, iako još uvijek ima vremena, brzo će proći. I ova dva mjeseca će brzo proći. Zato čovjek a, Selefi, rahimehullahu ta'ala, znači naše časne prethodne generacije, bi šest mjeseci prije Ramazana dovili Allahu dželle vala, Allahumma balligna Ramadan. O Allahu naš, daj da doživimo mjesec Ramazan. To zbog toga što su bili svjesni velike nagrade koja čeka, dakle, mu'mine vjernike a, u Ramazanu, zbog dobrih dijela koja rade u njima. I zato što su bili svjesni, dakle, toga, oni su dovili Allahu dželle vala ovom dovom. Stoga ono što mi možemo dakle, da radimo u ovim mjesecima prije Ramazana jeste da dovimo Allahu dželle Vala da nas Allah Subhanahu Ta'ala poživi do mjeseca Ramazana, a zasigurno da ima i drugi stvari koje inša Ta'ala čovjek treba urediti, uraditi kao priprema za, za, za, za namaz, kako, kako ne bi bio dakle poput osobe koja se pri, koja, koja treba da trči na maraton pa ako se ne priprema nakon toga i krene odmah na maraton zasigurno će dobiti upalu mišića Tako i mi. Ako se ne pripremimo za Ramazan, znači velika je vjerovatnoća da odmah nakon toga dobijemo upalu imana. Na početku, dakle, na početku Ramazana. Pa onaj ko se ne pripremi prije Ramazana, ja često spominjem, ne posti prije Ramazana i tako dalje, vidiš kad nastupi prvi dan, dakle prvi dan je Ramazana, boli ga glava i tako da zašto? Znači nije se navikao, on samo taj mjesec posti, 11 mjeseci nakon toga skoro da nikada, nikada ne posti. I onda kad počne Ramazan, uhvati dakle glava i tako dalje i umjesto da bude u ibadetu, on dakle provede vrijeme u kukanju i gledanju na sad, kad će već je da, da, da, da, nastupi, da nastupi iftar. Tako da zasigurno ima dakle dijela koje inša Allahu ta'ala treba čovjeku raditi kao priprema za ovaj Mubarek mjesec. A inša Allah, nadam se ćemo govoriti ako Bog da, znači imame posebne emisije i ide me sve su suden kak je naš mjesec koji gošikujeme Ramazan. Če vidjeti Jagničića i <laughs> Krkane i sve, a? Malo da se našalime. Ajde mi kaže još jedno pitanje, ozbiljno sam čuf za nekoj reč Telbina. Što je tija i... Telbina? ako, ako sam tačan, možda je grešno ime, jer, ali ne sam matičar da zapišujem takve tačne imene, da se greši, znaš će ni ispraviš ti. Žensko ime, verovatno, je tako kao Telbije. Pa evo se, recimo, Revanija, i ono je žensko ime. Mm, stvarno ne znam, ne mi je poznato znači, ovaj, da ima neko značenje, ali opet bi morao da, da, da proverim, znači da se vratim, jer arapski jezik nema sumnje da je širok, dakle ovaj sveobuhvatan jezik, uh, ali telbina u ovakve oblik, znači da, da se spominje, ali tve vrsta jela, vrsta jela, ali vake drugo kao ovaj značenje, jer se spominje e, jelo pa dobro, pod ove ime, ali... O, ovažen Efendi, ja znaš za, malo za kraj, ja sam napomnav krkane, ti je ue sve, a, ti si još onda, ti ja si još onda ne prevedeš eh, na od nešto. Ja sam... Malo da te podsjeti me, e, eh, prošla emisija, vaš imena K. Idris, Aha. pa ne kažu nešto od oja ime. Znači ja sam zapamtio a recep, ne sam zapamtio, pa malo da ni objasniš ti. Ja sam da shvatim kao muško ili žensko ime. Ja sam pomislio na ovaj, na, na tve, uopšte mi je odešla pamet na ova, na ova hrana. Dobro, ti uvek ideš u ozbiljnost, a znaš za kraj emisija malo da ima mišava. Džezak, Allah, hajra, Allah te nagradi inša Allah, utala će ga vikramo, znači, Idris za Efendiju, pa da ne pripremi Telbina, inša, a, za, za, ovaj, za Ramazan. S obzirom da, Ako ne minje tuj. S obzirom da u prošle emisije on kažu, a fi mnogo dobro objasniv, naši slušalci zahtevali tamo, ne sme stajili. Džaba, ja ne mogu da shvatim kakvo je tvojelo dok, dok ne ga napravi. Ne mogu nekako, Mas... mora ipak da mi ovo napravi, pa da, da se uverimo. A svi sme probali, ali nema jen, jen, jen stvar, nema povdeka i se može da se donese i malo da se trenemo <laughs> trgovina. Znači ječmen nema. <laughs> Evo koristim je prilika poštene slušalci da posilami me naše slušalci, sve koji bile zajedno su nas, posebno da posilami me, pošto sme go ispomnali, najverovatno ne sluša on Idriza, koji bi inače gost vo ponedonik direktno od KDE, tamo vo diaspora, bi ovde, Znači smo slušali isto kad su našeg ovoga Idriza koji je ovdje dopri nas i mi je dopri nego. Ti bi bilo sve za današnje druženje. Hvala što ste bile su nas. Hvala vam uvaženi Efendija koji ste se potrudili i ovo današnja naša i vaša zajednička emisija dale vaš trud da se naši slušalci iskoristet od vaše znane čujet i nešto sprovedet vodelo koje će im znači i za sega i za ahiret. Inša Allahu ta'ala, Allaha subhanahu ta'ala, molim da inša Allahu ta'ala ni podari iskreno su našim riječima i u dijelima i da inša Allahu ta'ala nas učini od onih koji kada čuju riječi gospodara Đelavale i riječi njegovog poslanika Salame, nakon toga nastoje da ih sprovedu u praksu i salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To je bilo sve. Hvala što ste bile su nas.